He's not un

disponibles Smartson eh, por Chitiu América Forum, es la resolución. Con il progetto, il progetto, il progetto. L'aurico, l'aurico del lavoro interusono Mexico e Venezuela, che chiama progetto Fritta de Vita Curso, su ogni paese, io le rilate di Etergalemen. Su, yes. Per ogni Nicolas, eh, di alla

lekcion kurso kaj ĝis nun oni filmis la unuan lekcionojn a kaj fakte verŝajne sabate ni vidigos unu lecionon ĉi tie kaj la nora kiu aktoras en ĝi kaj mi klarigos iomete pri la afero kaj disdonos Lucy Harman uh, la ĉefo por la e ci molte parole ah, in diversa e uh, ah, un contigio in cui la progetto ci serce faccia por la corso comprende perché anche contribui finanza in uh, por la progetto in et certas San Francisco la filmado a uh, estos finita a uh, kai la la libro de excerpsoi la mesta spergita de Stefan McGill Toda la fero estas achetabla kai fiu facero mi mi mi volas canigi facendo il mio programma via che lo corino molto tutte le e poi far sparrò le poi sparrò per lì do en tiu spazio e la Samadhi el región de submercado argentino, Brasil, paraguayo y uruguayo, por profunde exploración Charlie havis contacton con representanto de mia corpo de la submercata afero tra i sestiri e io fate io officeio sono tra i pezzi do audienzo per il primo facile successi e tamen a fino yes con mia representanto estes acceptata tra i proponis interrilato sono e ci se estus nur diplomata e se ten conduca rilato li respondis, la vice-presidento li accetis lin, cae li respondis, chi es, che la supermercato estes favora al Esperanto, se ni pretitas la voia, ni Esperantista. Tio estes la respondo. Do, cum un dei forti, per est in turnalo, per estis en tiu punto, cia nimem prepensis chiun tradi nimem iniziat, o iniziatu estis eh, interrelati, comuniciti con ili, cio ne simpresenti, sed ili ĵetis la proponon al mi do statas tio ŝajnas ŝajnas ke la sama senelira senelira cirklo kaj iras eh que quien ni esperantisto y al al proximitas al al eh el estado y estado y por perdi que ni han punin y do eh eh respondas a ruion y el posteni se posvin estas, estas y ni ni ciam frustritas jam casas que dias. Efectivamente, monetio y la con más con la la de en congreso que ni ni ni no pretendía la congreso eh, eh, pues, que ya la loco co palotin la in propone se da en el Ya le digo a mí, y en primer lugar, para punto, si tienes a Ziulanda, su tío, prenda continente, no música. Y te deseas, estado, responde Zulon, antes de privado, y américa, y cuando, y cuando, la comisión, la comisión, antes de américa, gado, no me deseas, ne okazis ĝis nun do mia scio ĉu jes eh, mi petas pardonon ekde tiam eh, estis tuj nomumita oh, cellule SCO2 legate all'ozono, anche poco, l'ozono ne, ne, ne moltissima lema e lì il mio fondaggio. Per cui di un momento ogni pensi se non è in Latina America fondaggio. E di un caso un qualche tempo, per le prendi sarà l'America fondaggio ufficiale a nome o ex o di io, CUEA, es America fondaggio. America fondaggio, Dio, ha ah, spirito, ha senso, comprendete? Yes. Mm -hmm. rilato, rilate la nomon Americo, e do ciam e ocasas confuso i care americanoi, o usonanoi, e pensas pri Americo, kien risia lando, e qui anto in, in, Europa, Europo, in, Asia, Asio, oni pensas pri Americo, pensas al usono, o pensas pri usono, cae, e, tamen, oni, excludas el Holstein, la, la Ceteran parto della continente No. Vamos ahí. Yo quiero Gonzalo Bermúdez, el Bogoto. Eh, mí es es que eh, estas eh, mis eh, conceptos, eh, chévere, hecho sonando y esperantista, y aprendí, decías, pensas que

es lo

shineth on me. nada, decís, prenis en consideron eh, la, la pretezzon o la eh, volontezzon de la lando ocasigi in viecio, se nenio en la lando desiras respondezzi pri, pri la ocasigato de la congreso, do, ni ne povas de E, eh, eh, do, eh, estis mi mem, kiu devontigis eh, min mem, ocasi, ocasi, ocasi, eh, diversa in representante la representante en la diversa y lando y por si hecho y derecho y digan mi pensas que la la tempos la tempos pazzo inter un congreso que la venonta que deba de por las esti que que en el chiam brillaro y autullaro y puse eh, este, ja la, la, la rando, čar, cioè, se, se rando javnost spreta, e je por okazivi čindenom jare, tjerni okazivi čindenom jare. A oh, u se, se jam eh, estas la, iru, iru el mia ilando javnost spreta, i por okazivi čin postu jaroj, tjerni okazivi čin postu jaroj, kiel lasi tion da tempo, e venire estos plu vivaj, por tiam eh, eh, la, eh, con tri jaroj, post kvar jaroj, kiel ni, do ju pli ju pli ofte ni okazigos niajn kongresojn des pli bone mi pensas ĉar ekun la tempo ni eble espereble okazigos ilin ilin ĉiujare Mi forte recomendos que ni ne shanzu la trianan sistemicon, almeno intercepe que ne tion haste, char vito ni havas anco en lante ni in propra intra congresa. se nitró en principios durante la totalidad. Y Dios me dio la mía, y tuve tu esas oportunidades. Eh, tuve mi fuerte recomiendo que ni me decido la fila de tu chico congreso que yo estoy trabajando si la respectiva representante de eche estas. Hay algo mi recomendos que Evelyn me hago que faras UEA. UEA aceptas proponer perletere esto. kai we are post students kai pri students kai pri pri analizas kiu estus la lando plej oportuna ni povus uzi tiun sistemon ankaŭ se ekzemple du landoj nun samtempe kiu ne ĉeestas volas sin proponi la komisiono ke ĉe de hodiaŭ ĉu ne prenas tiun proponon sed submetas al la kromaj landoj de partopreno de tuta la Latino. Ni devas eh, labori

relate a la honra latina o toda la que aquí es el Blue del Congreso, que aquí es la Tíla particularly willing